dit te gee waardoor hulle gedierig praat, hulle is net uit opwinds vir hulle self. Jy is vir hulle maar net soos iemand wat met een mooie stemlikies vol begeerte sing en die lier goed speel, hulle hoor wat jy sê, maar hulle doen niks van wat jy sê nie. Maar wanneer wat jy sê, uitkom, en uitkom sal dit, sal hulle besef dat daar een profeet tussen hulle was.